السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد درس اليوبيتا tulisoma حديث ميلي حديث يشيريني na hadithi ya 21 lakini lakin maal asaf haikuweza kurekodika ile darsa iliyopita haikuweza kurekodika ilipotea na ndio maana haikutumwa e, huenda wengine wakauliza mbona ile darsa iliyopita haikutumwa kwa sababu haikurekodika kwa bahati mbaya ilipotea na itakuwa si vizuri kuziacha hizi hadithi kwa sababu hichi kitabu chasajiliwa na kuna wengine wanafuatia wakiwa nyumbani na itakuwa si vizuri kitabu kikamilike alafu hadithi mbili zikushereheshwa ndio leo nimeonelea kwanza nitarudia zile hadithi za wiki iliyopita zile mbili nitazisomesha tena leo ili zisajiliwe thumma baada dhalik wakati ukibakia tutaongeza tena hadithi moja insha Allah taala na pia itakuwa ni kukariri elimu ilmu ikikaririwa huthubutu zaidi na huenda leo tukasherehesha mara pili ukaelewa mambo mengine kikao kile chingine hukuelewa au huenda leo nikazungumza faida nyingine kwenye kikao kilichopita sikuzungumza na hii ni faida ya kukariri ilmu طيب kwenye hadithi 20 ilikuwa unwani ya hadithi yasema mashyuki mashyuki wasat at-tariq al-am kutembea kwako ewe mwanamke kwenye barabara ya jumuiya ya watu wote dalilun ala dha'fi as-satr fi nafsik ni dalili ya kuonesha mwanamke huyu ni mdhaifu wa kujistiri hajui kujistiri vizuri lau kama yuwajua kujistiri vizuri hangetembea katikati mwa barabara hiyo ndio unwani ya hadith thumma dhakara hadith abi usaid رضي anhu asema عن أبي أسيد رضي الله عنه الأنصاري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو خارج من المسجد أبو أسيد أسمى رضي الله عنه alimsikia mtume alayhi salatu wassalam akisema na yeye anatoka msikitini fakhtalata ar-rijalu ma'a an-nisa wakatangamana barabarani wanaume na wake pinde watu wanapotoka msikitini wanaume na wanawake wakawa wanatoka wakati mmoja ikatokea kutangamanwa sasa kwenye barabara faqala rasulullah sallallahu alayhi wasallam linnisa mtume sallallahu alayhi wasallam akawaelekezea maneno wanawake akawaambia istakhirna kaeni nyuma ngojeni mkae nyuma usifanye haraka usifanye haraka kuweni nyuma fa innahu hakika laysa lakunna an tahquqna at-tariq si halali kwenu nyinyi mutembee katikati ya barabara si halali kwenu nyinyi kutembea katikati ya mabarabara alaikunna bihafati at-tariq ni wajibu wenu nyinyi mutembee pembezoni mabarabara ima pande ya kulia au pande ya kushoto mwa barabara hii sawa mweza kutembea lakini wala sio katikati ya barabara kabisa mwisho wa hadithi asema fakanatil mar'atu akawa mwanamke wa kiansar taltasiqu biljidar anajiambatanisha na ukuta hatta inna thawbaha la yataallaqu biljidar mpaka jilbabu yake au ile hijabu yake ikawa imepakika vumbi la ukutani min lusuqiha bihi kwa ajili ya kuambatana na ukuta yani mubalagha fil amr fi fi fi fi istijabati li hadha al amr akawa mwanamke si ameambiwa atembee nyuma barabara bavuni basi akayasongea ubavuni mpaka kaiwaambata kuta za nyumba ili kuwapisha wanaume wapite ili kuwapisha wanaume وبيتي نهيني دليل يا حياء نعفة نإيمان نستر يا منامك هندو حديثي إليك اللي الفقوة من هناك الآن تولزي بعض الكلمات بعض يا متمشي مقومو أنباوا يهتجي تفسير قوله البسيم امتومي عليه الصلاة والسلام استأخرنا استأخرنا أي انتظرنا ngojeni wa kunna fil khalf na muwe nyuma hina hii ndo dasturi ya mwanamke mwenye adabu hatembei na mwanamume sawa sawa sambamba hata akatoka na mumewe hatembei ubavuni wa mumewe anatembea nyuma yake hii ndo adabu kwa sababu kuwa mbele ni sifa ya mwanamume na kuwa nyuma ni sifa ya mwanamke hadha hu kwa hiyo hata kwenye kusali mwanamke kila akiwa safu ya mwisho ndio bora kwake kuliko safu ya kwanza kinyume na wanaume kwa hivyo hata mwanamke lao atatoka na walii wake na babake au mumewe au ndugu yake as-sunna wal adab atembee nyuma yake sio ubavuni na yeye sambamba hadha la laysa min al-adab bila shak sharia imemfundisha subhanallah mwanamke mpaka namna ya kutembea barabarani ni sisi wenyewe tu hatutaki kutabikisha au hatuwafundishi wanawake wetu wakafahamu hii ndo tatizo wa illa mwanamume atembea ubavu wake mwanamke sawa kwa sawa sasa nani mwenye cheo hapo nani ambaye anajihukumu hapo asunna takun wara akiwa nyuma ya mwanamume kwanza ataonesha adabu kwa yule mwanamume akitembea nyuma yake pili ni stara kwake ikipita upepo ukipita nini ule mwanamume ule mwili wake atakuwa ni kinga anamstiri mwanamke nyuma yake na hii ndio dasturi mzuri na adabu mzuri ndio mtume aliwaambia istakhirna kuweni nyuma wanaume wawe mbele barabarani nyinyi muwe nyuma yeah. na tena mkiwa nyuma muweko ubavuni sio katikati ya barabara kwa hivyo mambo mawili aweko nyuma mwanamme kwa ubavu huu au ubavu huu akiwa wanatembea kwenye barabara am ama akiwa anatembea na mtu na mume fa sahih wal adab an takun khalfa an takun khalfa zawjihi أن تكون خلف زوجه علشان يستره نعم قوله البسيمة ليس لكنا أن تحققنا تحققنا أي تتوسطنا سحلالي كنيني كوا كتكاتي مبربارة تحققنا الطريق يعني تتوسطنا الطريق أو أن تذهبنا وسطها أن تذهبنا وسطها بينساوا haifai mutembee katikati ya mbarabara qawluhu aliposema bihafat at-tariq al-hafa ni an-nahia au al-janib al-hafa ni an الناحية ama ni al-janib upande wa barabara imma kulia au kushoto hii ndio as sunna kwa mwanamke akitembea kwa barabara طيب في هذا الحديث فوائد هي حديث مبيبة فوائد منها أولا فإذا كنزة هي حديث الحديث دليل على تحريم الاختلاط بين الرجال والنساء صريح كوازي تومي صلى الله عليه وسلم البونا متنغمان ونومي ونواكي بعد كوني ميلانغ ويمسكيت حديث ثم فاختلط الرجال مع النساء أكوكتازا hii ni dalili ya kuonesha ni haramu wanaume kutangamana na wanawake sehemu moja kwa hivyo hata wakakutana wanaume na wanawake sehemu moja kwa dharura basi ni wanaume wawe kivyao na wanawake kivyao wasiingiliane baina yao wanaume wakatangamana na wanawake hii haitakani wakija msikitini wanaume wako mbele wanawake wako nyuma wakija kwenye musalla al-Eid wanaume wako mbele wanawake wako nyuma haina maana watu watangamane haina maana watu watangamane hii haitekani kwa sababu hadith imeharamisha al-ikhtilat kutangamana waume kwa wake au kugusana katangamana wakagusana kapigana vikumbo thumma baada dhalik inaleta fitan inaleta fitan ثانيا katika faida za hadith wafihi wafihi النهي عن سير المرأة في وسط الطريق hadithi yamkataza mwanamke kutembea katikati mwa barabara haifai la yajuz ni haramu kwa mwanamke kutembea akiwa anatembea katikati mwa barabara kwa hivyo akitembea akae ubavuni ima ubavu wa kushoto au ubavu wa kuvuli hadha hu kwa nini sheria imesema kuna hikma kwa sababu mtu akitembea kwanza sababu ya kwanza ni kwamba katikati ni sehemu ya wanaume kutembea sio wanawake bidalil mtume swalla sallam alipoona ikhtalata ar-rijal bin nisaa nje msikiti watu wametangamana waume kwa wake hakuwanyoshea kidole wanaume kabisa aliwanyoshea kidole wanawake akamwambia istakhirna hakuwaambia wanaume istakhiru aliwaambia wanawake istakhirna wanaume hakuwaambia chochote kwa nini kwa sababu wao kutembea katikati ya barabara ndio asli ndio asli ya tabia ya, uume uume una tabia ya shajaa na jur'a na mwanamume kwa jasiri jarini akitembea katikati kwa hivyo kutembea katikati mabarabara ni sifa ya watu mashujaa majasiri na hii inaendana na uume haiendani na uke mwanamke hawezi kuwa shujaa jasiri hadha khata wa ghalat mwanamke ni mtu wa khaufu na khifa na stara akishika tabia za kiume atakuwa maafa lidhalik mtume akawaambia wanawake tu istakhirna wanaume akawaacha hakuambia lolote hii ni dalili ikuonesha kwamba wao ndo walikuwa wamekosea kuja kuwasonga wanaume kwenye barabara kwa hivyo kinachotakikanwa usiseme oh sasa watu wote watoka wewe mwanamke jiepushe jiweke kando kwa sababu kwenye hadithi mtume alikonyeshea kidole wewe hakuonyeshea wanaume aliwaambia wao istakhirna peke yake akawaacha wanaume kwa hiyo hii dalili ya kuonesha wazi kwamba mwanamume ndo ana haki ya kutembea katikati mwa barabara na mwanamke atembee ubavuni mwa barabara. Hii ndo sunna na ndio adab kwa mwanamke wa Kiislamu kufanya. Hiyo sababu ya kwanza. Sababu ya pili, kwa nini atembee barabara atembee katika e, ubavuni wa barabara? Kwa sababu jicho likilenga mwanzo laangalia katikati. Aliangalia ubavuni. Na wewe jaribu mwanamume akiwa atembea iwaja muangalie yule mwanamume utamkuta haangalii pande hii pande anaangalia katikati yake filghalib anaangalia pale mahali mbele yake sasa ukiwa mbele yake atakudurusu yule mwanaume atakuona lakini ukiwa upande wa kulia ama kushoto ni mpaka yule mwanamume abendishe kichwa hivi apendishe shingo yake huku itakuwa taklifu kwa mwanamume basi mara nyingi wahaangalii tabia mwanadamu ni hiyo mara nyingi mwanamume haangalii bavu wa kulia wala kushoto akitembea anaangalia mbele sasa unapotembea katikati na wewe mwanamke ina maana atakutazama. Lakini unapochukua upande wa kulia ama kushoto ni ngumu mwanamume kukutazama fil ghalib ukiwa upande huu au upande huu hauonekani mpaka pengine ukurubiane na yule mwanamume ndio atashtukia ah kumbe kuna mwanamke yuaje lakini akiwa kwa mbali hawezi kukuona kwa hivyo hiyo ndio hikma ya kuambiwa mwanamke adabu kwake ni atembee kwenye jawani bi tariq ubavuni sio katikati ثالثا كتك فايدة حديث فايدة تاتو وفيه وفيه أن الرجال يمشون وسط الطريق أن الرجال يمشون وسط الطريق ونوم السنة نواتنبه كتكات وواتيه ونواكي ubavu. Kwa hivyo si sawa kwa mwanamume kutembea ubavuni. kwa sababu wajua wazi ubavuni utumia wanawake ukitembea ubavuni utakuja kukutana na mwanamke ana kwa ana kwa sababu wao ndio wamepewa ruhusa watembee ubavuni na barabara unapokwenda wewe mwanamume kutembea upande wa barabara huku ma huku mara nyingi utakutana na mwanamke hususan kwenye kona njia imepita kona mwanamke amechukua ubavu na wewe ukachukua ubavu mkakutana si sawa lakini wewe ukiwa katikati mwanamke akiwa ubavu hata kwenye kona yule mwanamke atakuona kama pema atajifichia upande fulani hii ndio hikma kwa hivyo wanaume waache na wao kutembea ubavuni mabarabara wawaachie wanawake. Na wanawake waache kutembea katikati mabarabara wawaachie wanaume hiyo ndio sunna. Na nikasema wiki iliyopita barabara zinazokusudiwa hapa ni barabara za ndani ndani ya vichochoroni. Sio barabara kama hizi za kupita magari. Barabara za kupita magari itabidi waume na wake watembee ubavuni. Kwa sababu katikati hupita magari. Kwa hivyo as-sunna wanaume watachukua ubavu lakini wanawake watatembea nyuma yao nyuma yao sio mbele yao ama barabara za mtaani vichochoro vya kawaida ambao haipiti magari basi pale mwanamume atarudi kwenye asili yake atembee katikati na mwanamke atembee ubavuni هذه هي السنة الصحيحة في هذه المسألة رابعا katika faida za hadith katika faida za hadith wafihi anna an-nisaa'u yataakharna hadithi yaonesha kwamba wanawake wanakaa nyuma idha hadharna fi makanin fihi rijal wakihudhuria kwenye jumuiko ambao kwamba kuna wanaume kalmasjidi kama msikiti fala yasbiqna ar-rijal wasiwakae mbele ya wanaume hii ndio inavyotakana an idha hadharna fi fi makanin fihi rijal wanaume wakihudhuria sehemu kwamba hawana budi mpaka wahudhurie na ile sehemu kuna wanaume basi wakae nyuma yao wasikae mbele ya wanaume kwa wanaume wako mbele wako nyuma wanawake wako mbele kama msikitini mwanamke anakuja msikitini kusali kwa hivyo akae nyuma asikae mbele au kwenye musalla al-Eid au kwenye musalla al-Eid wanawake lazima wakae nyuma wanaume mbele au kwenye kongamano lolote mkusanyiko ikahitajika waume na wake waweko wazungumziwe hapo lazima wanawake wakae nyuma wawe na sehemu zao nyuma kule na wanaume wakae mbele sehemu yao ni mbele kwa hivyo hadhi hiya as-sahih wakihudhuria sehemu ambapo kuna waume na wake basi wanaume wawekwa mbele wanawake wakakaa nyuma kama kwenye musalla al-eid fa sunna hadha sio wanawake waingie kwenye sufufu na wanaume safu mwa wanaume safu mwa wanawake kama tunavyokaa kwenye mamitingi na mambo mengine la shaka hadha khata wa ghalat fasahih ni wanaume wote jinsi yao ikae mbele na jinsi ya kike yote ikae nyuma wa hadha huwa al-adab fi al-islam khamisan katika faida ya hadith wa وفيه أن الإسلام يدعو إلى الغيرة والستر للمرأة Uislamu unalingania mume awe na wivu na kumsitiri mwanamke. Wajua tatizo lote linatokea mwanamke kwenda wazi. Shida huwa mwanamume si yeye. Mwanamke kwenda wazi shida hii imeanzwa na mwanamume. Mwanamume kuna kitu akikosa huitwa wivu. Akikosa ghira, akakosa wivu, hiyo ndo asli ya shari yote. hii ishara inayotokea duniani yote sahihi sababu ni wanaume hawana wivu wamesifika na sifa ya diatha kuna baadhi ya wanaume wana nao udayuthi aina fulani mke wake akienda wazi hana shida mke wake akitangamana na wanaume haoni tabu mke wake akienda atakavyokwenda yeye haoni shida yoyote youth yani tamaman hawa ndo wanaume wanaosababisha ulimwengu kwenda mbio lau kila mmoja atakabidhi ahli yake akabidhi binti zake akabidhi ukhti zake sawa sawa aliyoko chini yake akawaziwia sawa sawa alhamdulillah fasadi itapungua lakini mwanamume akikosa ghira akamwachilia mwanamke rebwe aende atakavo hapo ndipo chanzo cha shari na mwanamke ukimwachia rebwe atakwenda maana maskini mwanamke ni dhaifu al-aql wa dhaifu ad-din hama mbele yao kwa hiyo na wewe mwanamume usimpeleke mwanamke kwenye fitan tayari huu kiumbe ameumbwa ni mdhaifu wa dini ni mdhaifu wa akili na wewe wamsukuma kwenye fitna wewe atakomte umwekee kinga umhami na ndo maana sheria ikawafanya wao chini yetu sisi tuwaongoze kwa sababu wao hawana akili ya kujiongoza wenyewe watahitajia mwanamume awaongoze wa hadha hu kwa hivyo uislamu walingania as-satr walghira lilmar'a fala tamassu rijala idha mashat fi at-tariq akitembea barabarani asigusane na wanaume na si barabarani tu hata masokoni ikiwa hawana budi waende basi haifai mwanamke kuwa zahim wanawake sokoni haifai na hii toka zamani bali imekuja katika asharatu saa katika alama za mwisho mwisho wa dunia ni kwamba anna nisaa yuzahimna aluluja fil aswaq fi hadithi ali radhiyallahu anhu asema ni katika asharatu za kiyama itakuja ni kwamba wanawaume watawaacha wanawake wao wakiwapiga vikumbo yuzahibna rijal wanawapiga vikumbo wanaume masokoni na mabarabarani wewe unapotukua pesa unapomtuma mwanamke sokoni wewe mwanaume umefikiria vizuri lakini bila shaka ni mpungufu wa fikra mwanamume huyu lazima ana shida kwenye kufikiria kwake utatukuaje wewe kitu mtume mwanamke sokoni akaenda kigongana na wanaume kule akizosana na naume utamlaumu na shauri yako lidhalik wewe mwanamume lazima uchukue hukumu kwani kwenda sokoni ni aibu naenda sokoni fanya haja zako rudi na ikiwa ni hali hakuna budi mwanamume hana wali mpaka mambo yake ajifanyie mwenyewe sokoni basi aende kwa heshima akae kando afanye haja yake sokoni kuna kuzungumza na wanaume ovyo ovyo ashike ndiende zake ameenda dukani kuna wanaume angoje nje wanaume watoke ndio waingie au wewe mwanamume umeenda dukani unaona kina mama wanasikizwa kaa nje lakini leo tatahajab wewe mwanamume utakaa hapa wapimiwa vitu dukani ukifanya hivyo ubavuni umemgonga mwanamke hata habari hana yeye unankaa kama ndugu yake pale habari hana kwamba yuko ubavuni mwanamume hadha min al'ib walfadhiha haya hizi si tabia zetu waislamu hizi ni tabia za wengine ma yaliq bil muslima mwanamke wa Kiislamu kufanya tabia hiyo lidhalik wameamrishwa as-satr na sisi wanaume tumeamrishwa al-ghira tuwe na wivu kwa sababu ule wivu ndio unamfanya mwanamume amfunge mwanamke sawa sawa amdhibiti sawa sawa mwanamume akikosa wivu atashindwa kumdhibiti mwanamke na hapo ndipo chanzo cha kuangamia umma mwanamke akiwachiliwa rewe kama mtume alivyosema inna awwala fitnatin fi bani israila kanat fi nisa waliachiliwa wanawake rebwe thumma baada dhalik uhliku wakaangamiza wal billah ya mwisho ya sita katika faida za hadith ambao nitakomea hapo ni kwamba wafihi shiddatu hayai nisa'i sahaba wa iffatuhun hadithi yaonesha namna gani wanawake wa masahaba walikuwa na haya sana na kujistiri iffa kujistiri sana na wanaume wao walikuwa ndio mfano wa pekee hakuna wanawake wasafi na walio tahara kwa haya na stara na ifa zaidi ya wanawake wa kisahaba kwa nini tazama hadithi mtume alayhi salatu wasalam aliwaamrisha tu alaikunna bihafati tariq aliwaambia nyinyi mkitembea tembeeni ubavuni wa barabara hakuwaambia ambateni ukuta hakuwaambia hilo hilo ulifanya wenyewe kuonesha mubalagha kutekeleza amri mpaka hadithi yasema fakanatil mar'atu taltasiqu biljidar mtume hakuambia iltasiqna biljidar hakuambia ha? lakini kwa ile kuonesha kutii amri sawa sawa wakasongea ubavuni mpaka wakagusa kuta na mabuibo yao yakaingia mavumbi wako radhi buibui lichafuke takwenda kulifua lakini mwanamume asinione au nisigusane na mwanamume wallahi hawa ndio wanawake hawa ndio wanawake mifano wa kuigizwa sio wanawake wa modelat ambao kwamba watu wanapenda kuigiza wanawake ni hawa hawa ndo wanawake wa kuigiza utapata haya hapa ndani utapata iman utapata stara utapata ifa utapata qanaa wa ghairi dhalika min as-sifat al-hamida lakini leo hawe mwambie mwanamke leo umekataza kutembea katikati ya barabara tembea baba ah sasa nyinyi bwana mmezidi wanaume nyinyi siku hizi wanaume nyinyi mna wivu sana wanaume nyinyi si wanaume mimi al'an sharia kul kidha الرسول صلى الله عليه وسلم ndio anazungumza haya maneno hadha wahi lakini maa alasaf leo ukimwambia mwanamke akitembea ambata ubavuni wa barabara tu usimwambie gusana na kuta kama alifanya masahaba ukimwambia wewe kaa ubavuni atakushangaa ukimwambia wenzako walikuwa wakichafua mabuibui kwa ukuta kwa kuambata ukuta kwa pisha wanaume apite mpaka buibui zao zikikia mavumbi atasema eh basi sasa naweza kusema ah, wale wanawake wa zamani wajua ulimwengu ulikuwa haujaendelea hawaelewi watu wa mashamba mashamba ndio lugha zetu na wewe mjini uloendelea zaidi ni nini ni kuonekana na wanaume huku ndiko kuendelea leo kila akiwa wazi kila ndio kwamba mwanamke aliendelea na aliyochangamka nasallallahu alaafi wasallam wa hadha ainul inhitat huku ndiko kuingia kwenye في المكان في أخص المكان كما نمكي قويف حديثك صريح كونيشة محاسن الإسلام نعم نغاني الإسلام ومكن نبيا كم ذبيتي كيوم كيومبه كنشو يتوى منام هكي كيومبه مبكا كذبيتي وكي هاتوا فراغ ريب والله كو كتتوكي مآفا مكبسان لابد من المسؤولية ونمو مبابي مسؤولية أنفواتي أهلياك أنفواتي لي أنفواتي لي بنت زاكي أنفواتي لي ماما زاكي أنفواتي لي أخت زاكي maana hata kama vipi bado mwanamke hata kama mamako bado mwanamke lazima umfuatilie ujue anafanya nini ujue amekwenda kombo wapi wa ghairi dhalik kwa sababu ni hukumu kubwa tumebebeshwa sisi wanaume na yapaswa sana tulifuatilie kwa hivyo hizi ndizo adabu za mwanamke kutembea barabarani wazi wasije watu wakwambia ah, sasa bana waislamu wenu umezidi mpaka barabarani pia tukae kwenye kona wao watembee katikati mwana wao waume hakuna bwana nyinyi mna kwani mna mna upungufu gani nyinyi mna haki sawa sawa kama wanaume bwana hii dini yenu inawagandamiza hii dini yenu kadha intabihu hawa ni watu aada wallahi ni aadaul islam hawataki nyinyi khairi hakuna ambaye ni mtu anaunasihi huu umma na anautakia khairi huu umma na anauhurumia huu umma zaidi ya mtume Muhammad wasallam hakuna hakuna hata mumeo najifanye kuhurumia sana hata mshinda mtume Muhammad sallallahu alaihi na yeye ndo amewaambia mufanye haya na yeye ndo anaituhurumia zaidi alayhi salat wassalam mpaka amepewa fursa aombe dua Mungu ampe atakalo akasema sitaki nitaiweka akhira shafaatan li ummati billahi alayk sisi twaweza na hii ndo fadhila ya mtume mitume wengine watu waliomba waliomba yao lakini tazama mtu Muhammad alayhi wasallam alipopewa fursa aombe apewe kama watu wengine alisema la ya rab ikhtaba'tu da'wati shafa'atan li ummati yawm al-qiyamah alayhi salatu wassalam alafu leo yuwakwambia wewe hajakwambia amri nzito hajakwambia songamana na ukuta barabarani akwambia tu kaa ubavuni barabara wewe huwezi watakusikiza maadui wallahi hadha min al-aib kwa mwanamke la budda min alhadhar na hii ndo haqiqatul iman mtume alayhi salatu wasalam akituamrisha mambo hakata nani akanikataza wewe tekeleza tekeleza ulioamrishwa na mtume wako alayhi salatu wasalam baadhi baadhi rijal wanaume wengine huwa wana akili wanaume wengine huwa hawana akili nzuri yuenda mbio kukukashifu wewe mwanamke sasa lazima utumie akili ikiwa mume wako ana akili mzuri atakaojistiri ahla sahla ikiwa mume wako ni wale kukwambia uende wazi mwambie la utanisamehe hapo utanisamehe kama utaniata niate nirudi kwetu lakini mimi sisendi wazi mimi nashangaa wallah tunapata kesi zingine utataajabu mwanamume hamtaki mwanamke ati kwa sababu yajifinika a'udhu billah huyu si mwanamume huyu huyu ni shar tupu hakuna mwanamume kama huyu atasimama ati amemwata mwanamke sababu ati ajifinika yeye atakatembea naye kitembea naye aonekane atembee wazi atembee wazi aonekane sasa ah huu saa zote nikujifinika finika mimi aina wanawake namna hii siyawezi nitaka wanawake wengine gani wa kuvaa makoti na masuruali <laughs> ndio wanawake atafutao chunga sana huyu si mume kukaa naye fantabe mwambie wewe nenda wazi wewe lakini mimi amri ya kujifinika nimeamrishwa na sharia si wewe kwa hivyo hata ukanikataza mimi nitajifinika kama sharia inavyotaka huu ndio usawa na huku ndiko ku, kujua sharia yako twende hadithi ya pili hadithi ya pili 21 asema anti aura wewe mwanamke mzima ni aura fasturi nafsiki istiri nafsi yako la yatalaab biki shaytan shaytan asikuchezee yani asikwambia jifungue asikwambia awe ah, tembea wazi leo bwana ah, kwani lazima bwana tembea tu leo wazi usijilazimishe mtembee shetani asije akakwambia hivyo akakuchezea mpaka akakufanya utembee kwa fitna ثم ذكر حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسمى متومي عليه الصلاة والسلام المرأة عورة المرأة عورة ال نستغراق الجنس كلغة kina hao al listighraq inamaliza jinsi nzima ya mwanamke kutoka nyele mpaka kucha jinsi yake yote aura ni uchi yani amama rijal aura maana yake amama rijal yeye mzima ni aura mbele ya wanaume na mbele ya mwanamke mwenzake sehemu fulani itakuja kija ikifika wakati huo tutaeleza lakini al-asl yeye mbele ya wanaume ni aura mzima فإذا خرجت أسمى متومي عليه الصلاة والسلام أكتوك منامك نباني قواك استشرفها الشيطان يعني تطلع إليها شيطاني هم كليا جوياك هم توكزيا هم باتيا وحيواك أما بيا آه ما شاء الله أنت جميلة أنت حسنا أنت كذا أكا maneno kwenye moyo wake mpaka anze kujimwaga mwaga barabarani afitini wanaume hii ndio maana istishrafu shaitani yani yuhi ilaiha anamletea wahi yake kwamba wewe ndio mrembo wanaume wote hapa wanatoa maoni kukuhusu hivi sasa watembea hapa ah ile baraza yote pale yote imeshangaa na wewe watu wanatoa maoni tu kwako anamwambia maneno kama hayo hata yufsidaha mpaka ili amfisidishe kwa wanaume lidhalik ndo mtume alayhi salatu wasalam akamuonya mwanamke kwenye hadithi tazama hadithi kama hii kabla ya onyo mtume ameleta mukaddima akasema mwanamke ni aura na kisharia kimaumbile kiakili kidasturi muulize mwanadamu wote uchi ufanywa nne ufinikwa watu wazi ah uchi dasturi yake ufinikwa ama watu wazi watu ufinikwa hakuna hata mwanadamu mmoja akwambia uchi watu wazi uchi ufinikwa hii ndo dasturi hata kabla ya sharia dasturi ya binadamu kimuuliza yoyote uchi ufanywa nini atakwambia uchi ufiniko na anayetembea uchi wazi huitwa mwandazimu haitwi mwenye akili mtu akimwanamke sasa baba atembea barabarani sema ah huyo ana wazimu huyo atembea uchi uko wazi les kadhali kwa hivyo hadha al-asl uchi una tabia ya kustiriwa si kufunguliwa kwa watu wazi sasa ikiwa mtume alayhi sala asema al-mar'atu aura mwanamke mzima yeye mzima kutoka juu mpaka chini ni aura sasa wewe ukienda mbio kujifungua itakuwa umetumia kitwa chako wewe mwenyewe fanya kwa kitwa chako lakini haufuati maagizo ya mtume wako alayhi salatu wasallam kabisa haufuati maagizo ya mtume wako alayhi salatu wasallam na akija mtu akwambia a hapa hamaanishi wewe mzima bwana wewe waweza kuacha uso wako wazi waweza kuacha mikono yako wazi haimaanishi kwamba uso waingia muombe hoja huyo aliyokuambia hayo maneno una haki ya kumshika koo nithibitishie hilo kwa sababu hadithi tuko nao sisi ni almar'atu awra hakusema illa hakusema illa uso sasa wewe wanambia uso hauingii una haki ya kumshika koo nithibitishie leo umeitoa wapi hiyo kwamba uso hauingii ikia hawezi kukuthibitishia basi wewe kaa kwenye asili yako wala sisi hatutotefuta dalili hizo kwa sababu si kazi yetu wale anayedai jambo ndo huleta hoja sisi hatujadai kwa mwanamke atembee wazi hatujadai kwa hivyo yule anayedai mwanamke aruhusiwe kutembea kuwatawaze nini na nini yeye afajikalifishe sasa aende tafute maana hii kazi yake yeye na mtume amesema albayina lilmudda'i dalili aleta yule anayedai jambo kwa hivyo sisi hatujadai wale wanaodai kwamba aweza kuachilia kiungo hiki na hiki wana sasa kibarua cha kwenda kututafutia hoja watuletee sisi hatutatafuta maana hatujadai tuko kwenye hadithi almar'atu aura almar'atu awra hii ndio hadithi sahihi iliyoko mbele yetu na aya za Qur'ani kadha fallah Allah mimi nastaajabu wallah hata ukiangalia kutubul fiqh wewe nenda kafungua vitabu fiqh wote wale waloruhusu mwanamke wale wanaosema mwanamke aweza kuachilia uso kafungua vitabu vao pia angalia wanasema nini wanasema wote ulama wamefikiana kwamba zaman za fitna zama zikikithiri fusaq hata wale walioruhusu mwanamke kutembea uso wazi wameafikiana wao pia wote sasa lazima afiniki kwa hivyo hii kaul hata kwa wale ambao kwamba wanasema mubahe kuachilia uso wamekubali pia idha kathura alfusaq wa kathura alfitna fitna zikizidi na wanaume wakaweza tena kujizuia mafasiki wingi basi wao pia wasema hapo wakati huo ni lazima sasa mwanamke ajifiniki mpaka uso na saa hizi haiwezekani hata mtu mmoja atuambie hizi zama kama za masahaba eh? zama fitna zimefinika mpaka kwenye madirisha mpaka milango wala huwezi kunambia zama hizi hakuna mafusako watele watele wamejaa watu henda mbio kufungua mwanamke kwa hivyo hata anaitakidi kauli hiyo kwamba kuachilia uso iko wazi basi tumwambia kwamba waulama wenu pia wasema zama kama hizi za fitna sasa mpaka mufiniki هي ndio الرأي الصحيح na hii ndio العدل في المسألة حتى masala hata wale waliruhusu waliruhusu hivyo basi kwa hiyo hata kama mtu anaitakidi hivyo ajue kwamba zama kama hizi za fitan itabidi afiniki kwa sababu mayati zaman illa walladhi ba'dahu sharrun min kama kwenye hadithi ilivyosema mtume alayhi salat wasalam fa idha kharajat mwanamke kitoka nje istasharafa shaytan shaytani humtawala yeye akaye ndio yomwamrisha na tazama hii hadithi ujue khatari wa kiumbe cha mwanamke Mtume sallam hakusema wanaume istashrafahum shaitan alisema ni wanawake ina maana hapa ndiyo mahali ndiyo chombo cha shetani akitaka kumuinda mwanamume haendi kumtafuta mwanamume mwenzake ah umtafuta mwanamke ajua baina ya mume na mke ukikutana hapa kutatokea fitna na shari na zina na watoto wa haramu na mambo mengi mabaya yaweza kutokea ndio maana utakuta shetani mara nyingi juhudi zake anazipeleka kwa kina mama sana kwa sababu ajua mwanamume ni dhaifu mbele mwanamke hii shetani analijua idhalika Allah subhanahu wa ta'ala sema wa khuliqa al insanu dha'ifa qala sufyan yani ar-rijal dha'if amama an-nisa mwanamume akiona mwanamke tu wa khalas hawezi kujizuia tena tabia yake wengine alhamdulillah watajizuia lakini nakwambia tabia mwanamume ni hivyo ndio maana tukuta shetani ajua huyu mwanamume ni dhaifu kwa maana idhan sasa ili kumregeza yule mwanamke mwanamke kisha kukubali utumishi wake ajua mwanamume hatoki atafanya fahisha atafanya kwa sababu mwanamke ataka fallah Allah shetani asiwatumie vibaya na chanzo cha kumtumia mwanamke vibaya humwambia nenda wazi tembea wazi wanaume wakuone wakujue wa, waanze kutathmini eh huyu bwana mashallah kidha eh huyu bwana na alhamdulillah sisi mwajua mabaraza yetu mashallah yamesheheni yamesheheni kwa hiyo tabia alafu nyinyi mtakuja kusema ah mahali pale ukipita uangalie juu mpaka chini <coughs> ukijifunika nani atakuangalia wazi ndio wanaume makosa kufanya tuseme sawa lakini kila ukiwa wazi kila wewe ndio ukiwa ndo mada kwenye ile baraza wewe ndio utakuwa mada utazungumza wewe zaidi kuliko waliojifunika kwa hivyo mwanamke achukue hadhari yeye mwenyewe kwanza thumma baada dhalik na wanaume nao yaghudhu min absarihim wafunge mato yao waangalie njia ya barabara peke yao wasitazame mambo ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameyaharamisha قوله البسمة المرأة عورة أي كلها كلها يمزما عورة mbele ya wanaume ajanib mwanamke mzima ni aura mbele ya mwanamume ambaye ni ajnabi bila shaki ama mbele ya mahrim yake yajuzu kuonekanwa yajuzu si lazima baadhi ya wanawake wanafahamu wengine ufahamu wa maajabu kwamba huu mahrim yangu mimi aweza kuniona lakini bora pia kujifunika hata mbele ya mahrim hii hawaitaki Eh, yawahitaji bora hata mbele ya mahrim pia ni ujifiniki ukiweza lakini ikiwa hukujifinika basi sharia imekukhafifishia mbele ya ule mwanamume mahrimi yako aweza kukuona viungo ambavyo kwamba za kawaida ambao kwamba waonekana na wanawake wenzako wazi kwa hivyo mwanamke mbele ya wazazi wake eh, mbele ya mahrim zake bora akitaka bora pia ni ajifiniki hijabu yake lakini ikiwa ameamua atakuwa wazi kwa sababu ndugu yake au ni ammi yake au ni mjomba yake au maharimu yake basi la haraj kujifungua uso na mikono kidogo na miguu kiasi ile maharimu yake anayemuona au mwanamke wenzake anayemuona hapo la haraj ama mwanamume ambaye ni ajnabi hapo ni wajib ajifiche yahtajib anha aslan aondoke ajifiche na yeye au akikutana naye kama nitoka ni ajifinike mwili mzima kulingana na hii hadithi قوله استشرفها الشيطان أي تطلع إليها وأوحى إليها ما يفسدها أملتي منين أنكم هربوا آه وين وين وين وين وين ثم بعد ذلك تكشف بعد كتكشف منامومة أون سيم ويكون قشاك أنزكم تفوت نكم فواتلية نكم جولية هم فيبي هم فيبي ثم بعد ذلك itokea kutokea wale iadhu billah kwa hivyo ndio maana sharia mapema ikamuonya mwanamke na tabia hizi akitoka na kwa, kwa dharura kwa haja basi atoke akiwa amejistiri vizuri sharia haijakwambia hufai kutoka ha imekwambia tu ukitoka kwa haja zako toka kwa adabu na heshima na ukitembea barabarani utembee kwa adabu na heshima hapana kutembea katikati ya barabara piga wanaume vikumbo piga kikumbo huyo na mwanamke maembaghi wanawake wengine subhanallah tataajab atakuja wewe tembea barabara na kupiga na kikumbe be kupita ndawe ataenda subhanallah tatahajjab wallahi baadhi al-akhlaq ambazo kwamba hizi ni akhlaq za kiajami العرب ما تفعل كذا هذا أخلاق الأعاجم الغرب سي أخلاق زيت وسيسي أهل الإسلام والعرب في هذا الحديث fawaid الفائدة الأولى فائدة يا كوانزا الحديث دليل على أن المرأة جميع بدنها عورة جميع بدنها عورة حديثي ندليل يكونيش منمك مويلي واكي ووتني عورة ننئوش نشريا كميت منمك ني عورة أو نئوش حين ما أنا كم بشريا يمذراو منمكي maana al-asl ki dasturi utakuta uchi kitu cha kudharaulika kitu duni lakini haina maana hayo sharia kumuita mwanamke uchi malengo yake nini malengo yake ni kwamba hadha awalan laysa intiqasan lilmar'a sio kumdunisha mwanamke wala kumdharau ha, hayo sio malengo ya sharia malengo ya sharia kumuita yeye ni aura ni kwamba innamal maqsudu alhasu ala satriha kwa sababu aura kawaida ustiriwa sasa sharia ikatumia uslubu wa amri ya hali ya juu ikakwambia haiku haikusema mathalan mwanamke ni uchi na uchi kawaida wake hustiriwa basi msitiri mwanamke hiyo ingelikuwa jumla ndefu sheria ikatumia balagha eh ikatumia kinaya kitu kinaitwa kinaya kwenye ilmu albalagha almar'atu awra mwanamke akaufanya ndio uchi haswa yani mwanamke ni mtu uchi mbele ya mwanamume afai kuonekana ndo maana yake na afaa astirie kama ambavyo kwamba kawaida ya uchi zote wahustiriwa wazi lakini akatumia uslubu kawi ndio ikamwita alma kwa hivyo malengo ya sheria kumwita yeye aura ni kwa sababu inaamrisha uihifadhiwe tahufu ala sitriha ni kuhimiza wanaume kuihifadhi ile uchi yake wewe mwanaume mwambie ah uchi yako atembea uko wazi utakubali utakwenda mbio ukaifiniki sasa hivi umekaa mahali ama uswali ama watembea mahali mtu bwana kwa nyuma uchi wako unaonekana hiyo nguo impasuka utafanya nini? Mbio utakuta kitu finike uzibe. Huwezi kutembea uchi wazi kama una akili yako. Basi ndio hivyo. Sheria ikikwambia mwanamke ni uchi ina maana umfinike akitoka. Mwanamume usikubali uchi wako kuonekana nde. Usikubali kama mwanamume uchi wako uonekane nde. Maana akionekana yeye kama umeonekana uchi wako. Yeye ndo stara yako naenda mavazi yako hii ni himizo pia kwetu sisi wanaume kwa hivyo malengo ya kuambiwa wasije baadaye maadui wa Uislamu ambaye ah waona bwana Uislamu umemdharau mwanamke umecha mwanamke uchi haikumwita uchi kwamba ndio jina lake aitwe uchi la Uis, eh, sharia imesema yeye ni uchi yamaanisha kwamba al-aslu kwenye uchi ni hustiriwa au watu wazi kwa hivyo yeye ni kama uchi ni kama uchi akionekana yeye umeonekana wewe uchi wako. Mfananishwa hivyo. Hiyo ndo maana yake. Sasa mwanamume yote mwenye akili mzuri hakubali uchi wake kuonekana. <laughs> Huenda mbio akaustiri na mwanamke ni uchi wako idhan uende mbio umstiri hiyo ndo maana yake ثانيا فائده حديث nyingine وفيه ان المراه حديث دليل يكونيشا mwanamke من الفتن التي يستعملها الانسان الشيطان liidhlali rijal mwanamke ni katika zile fitna ambazo ni fitna muhimu anazozitumia shetani kwa ajili ya kuleta fasad kwa wanaume kuwapoteza wanaume shetani ni ajabu kwa kumtumia mwanamke tataajab namna gani anavyo akikutaka wewe anakuja kwa mke wako haji kwako <laughs> yani mathalan leo jifanya una misimamo pale nyumbani sitaki hiki kadha ah hateti Ye huja kwa mama nyumba tu akamchokora kidogo ah, kavivia kwenye moyo wake fanya bidii huyu bwana umsinange mpaka lifanyike jambo fulani basi atafanya mwanamke maskini afikiri vizuri ah we na wewe na wewe na wewe. ah mwisho utaona mwanamume amenyosha shingo hadha hadha hadhi huwa lidhalik mwanamke pia atakawa na hadhari asiwe ni mtu kumfurahisha shetani kufanikisha mambo ya shetani Hawa wewe umemfanya vile ukamviringa mumeo ukamtia mkononi ile jambo likafanyika utakuwa umemfurahisha shetani tu faida gani utapata kumfurahisha shetani nyumba yako iende ingie makosa pale au pengine ufiche ufiche mume akwambia hawe naye ah, amekwenda kazini hatojua fefanya akija utamsikia akija utajua wagaira dhalik mwisho lile jambo lilikatazwa nyumbani lifanyike kwa siri watu sasa wanukuu ah fulani alikuwa na misimamo angalia nyumbani kwake sasa kwa kusikika kitu kadhaa ashapata shetani ile atakalo kukutukana wewe mwanamume lidhalik mwanamke ataka awe macho asiwe ni mtu kufanikisha malengo ya shetani kwa kutumia ili kumfitini mwanamume na kumpotosha kwenye msimamo na mwanamke kipotoka yeye nyumba nzima itapotoka watoto watainuka hivyo hivyo waliaadhu bali kwenye baadhi ahwal mwanamke huweza mpaka kamfanya mtu artad waliaadhu billah huenda karitadi waliaadhu na mashuhuru قصة عبد الرحيم الشقي ذكره الحافظ ابن كثير من البداية النهاية نيجي قصة شوelezea huyu bwana alitanassar aliingia kwenye unasara alipotumwa Sham kwenye vita dhunnu ni Umar wakati khilafa ya Umar akatumwa vita fulani kule Sham na Sham alikuwa ni daula nasrania na wanawake wa kinasrani walikuwa ni weupe alipoona urembo wa wanawake wale akadanganyika kitu gani kilichomfanya huyo mwanamume mpaka akakubali kurtad kwanza aliona urembo ule aliona uso wake akaona ngozi yake nyeupe akavutwa usiku akatoka kwenye khaima yake ya jeshi la Kiislamu akapenya penya kaingia khaima ya makafiri amtafuta yule mwanamke yule mwana mchana angalia angalia maafa akamtafuta akampata akamwambia hal min sabilin ilaiki waonaje kuna njia naweza kukufikia kakupata mwanamke akamwambia iko ni moja tutakuwa mbili njia kunifikia mimi njia moja tu wala si kazi njia rahisi sana sitokutoza lolote sitaki mahari eh haya njia gani ambia antartaddi watatanassari ukiacha dini yako tu sasa hivi bure membo wako bila mahari bila chochote tantukua nasallallahu alaihi wasallam fartadda arrajul fartadda arrajul atafuta asubuhi kwenye kambi ya waislamu haonekani siku ya pili onekana pande ile na mwanamke wake mwenye ubavuni pale subhana mpaka waislamu wakashtuka sadrun ma'ahu alquran yaudu fayabudu sulban watu wakasema hivyo asubuhi yani huyu bwana kifua chake kimebeba Qur'an hafidh leo yaje sujudi msalaba kitu gani huyu ni hafidhul Qur'an lakini zote zilipotea mbele ya fitna ya mwanamke kwa nini alimkashifia kiungo chake tu cha siri fulani alimkashifia aura yake kidogo tu alipoona jito lake kwisha jito shekhe hili ni, ni mshale wa shetani ule mwanaume akawa hushawishika sasa akakubali kuritadi hakuona tena dini wal billah kwa hivyo hiyo ndo maana istashrafa shaitan shaitani humtumia kwa kuharibu wanaume kwa hivyo Allah Allah mwanamke mwenyewe mabinti zake akiwazaa wajukuu zake bado asikome kufundisha aendelee kufundisha wanawake desturi zetu za Kiislamu ambazo ni mzuri na hii ndio inavyotakana kwa kina mama wawe macho na haya malezi ya kisasa malezi ambayo kwamba ni ukosefu wa haya leo ukosefu wa mila na desturi ukosefu wa dini leo utakuta watoto wetu wazoeshwa mila chafu kabisa subhanallah mila za aajim si zetu za ajami za kutoka nje ndio mila tunaoletewa sisi bali mambo mengine utakuta hayaendani hata na tukus na ada zetu twazilazimisha utakuta kama kwa huko kwetu mathalan si ada mwanamke kutembea msichana wetu na nguo fupi hakuna sisi hatuna ada hizo toka wazee ada hizo zilikuja kwa angalia leo hii wanawake wetu watoto wetu binti zetu wanatembezwa hivyo na wazazi wao sallallahu ati hatia nini ni fomu ya skuli fulani isharti ya hivyo sasa kama ni uniform ya skuli fulani ndio wewe mwana uende uende tupu sababu skuli yataka huu ni ukosefu wa akili na ukosefu wa haya na ukosefu wa dini na ndiyo kufeli wallahi hata faulu hata faulu kufaulu unamaanisha kufaulu sawa sawa hata faulu fallah allah yoyote atakaye kukeuka hii mipaka ya sharia ila alhawiya ila alhalak kwa hivyo wewe usiogope kuitwa au kukejelewa au kwamba lolote mtume aliwasifu wale ghuraba ghuraba kwenye jamii alghuraba kwenye jamii ni wale wachache waliotamayaz hata ukabakia peke yako mtaa mzima unaivaa vizuri wewe vaa vaa acha mwenye kusema aseme wewe tatakaraba ila Allah wewe humwabudu mtu hii ndio fikra mwanamke atakawe nazo mwisho faida ambayo kwamba nitakomea nayo wafihi wafihi anna ar-rajula ضعيف أمام المرأة منموما نذعيف بلا منمك نذعيف إلا من نصره الله الذي حفظه الله بس لكن الأصل منموما لازم ما هو فوت نمنمك هي ونكتو جوا يقين منمك نوالو سمع آه، سجوا لمنموما منيونا كنيو أشكونا نموه واقع شفوت كاكو هي نجوا يقين نقوم بيا كويفو lile utakalo basi ushalipata sio wataka moyo wa mwanamume umeelekewa ushamailika lobakia nini ni, ni, ni uchafu waliaadhu lidhalik kitu ukijua kwamba mwanamume yoyote mbele ya mwanamke yoyote ni dhaifu la siyama idha kanat muftina na fitna au mwanamume huzidi kuwa dhaifu ikiwa yule mwanamke atatoka na urembo wake akauacha wazi al asl mwanamume akiwa na mwanamke afitinika al-asl huvutwa lakini akimwona mwanamke ambaye tayari yeye pia ni muftini ako wazi amejirembesha na urembo wake uko nje huzidi kufitinika fitna huzidi wal billah lidhalik hii ni nasiha kwa kina mama na mabinti na maokhta akhawat wa ghairi dhalik wajistiri wakitoka wasiwe ni sababu za kuwafanya wanaume wafitiniki wawe dhaifu mbele yao na hii ni ghariza Allah ameiumba kwa mwanamume iko haitoki kuna wale wakarimu huiziwia kuna wale masafihi huiachilia wakamwangalia huyo akimwangalia huyo akimwangalia lidhalik hatta yusuf alayhi salam allah ishqal allah subhanahu wa ta'ala سبحانه wa laqad hammat bi wa hamma biha لانه rajul لانه rajul la budda itamkujia lakini laula arra burhana rabbi lakini alpoona burhani ya Allah Allah wa kamuhifadhi akamnusuru na akamhifadhi na yeye Yusuf akashukuru akashukuru kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amemnusuru akamwambia Allah usingeniondoshea illa mtasrif anni kaidahunna asbu ilayhin yani amil huyu mwanamke angenichota leo nikamailika naye nikafanya asbu ilayhinna ningemailika kwa sababu mwanamume hata kama ni mtume wa hadha kamal angalikuwa Yusuf hakusikia chochote hapo ndo aib angalimba mwanaume vipi hadha lakini ule uume ulikuwa anao na mitume ni wanaume waliokamilika zaidi mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesema amepewa nguvu za wanaume 30 30 wazi kwa hivyo mitume ndo wamekomaa kwenye uume wao ndo maana Yusuf Qur'an anasema wahamma biha li'annaha imra'a kwa hivyo ikiwa mitume angemailika lamna Allah hakumnusuru ha sisi tuna kinga gani sisi wengine kwa hivyo mwanamke ajiheshimu na wanaume wajifundishe waji, tabia ya kujiziwia na wao wafunge macho yao hata kama mwanamke atakwenda wazi basi wewe funga macho yako jiepushe ikiwa yeye yule mwanamke hakuamua kufanya hivyo tutakoma hapa inshallah hiyo acha hadithi inayokuja tutakuja kuianza kikao kijacho insha Allah taala naktafi bihadha القدر